Lernado besonas forgeson. La capacito de nia labor memoro estas limigita. Nur certa nombro da informoi povas esti samtempe prilaborata. Se informoi inundas la cerbon, gi rapide estas tro chargita. Grava condicio por la daura en memorigo de enhavoi, do estas la capablo forgesi. Cio sonas quasau ciel contraudiro, tion biologo cae neurosciencisto de la Universitatu de Salzburg montris en sia plei fresha studajo. Li, cae liai collegoi, volis scii cial homoi, lau crescanta agio, pli cae pli malfacile capablas lerni aferoin, exemple fremdain lingvoin. Iunae homoi povas al al si tiuin aferoin shaine ludetse, set iu pli progressas la agio, des pli plei multae homoi devas peni. La causo por tio estas precipe tio, che homoi en progressinta agio havas problemon pri tio, cion la neuroscientistoi nomas directatan forgeson. Por la studajo la biologo analisi statumoin de en tutte ducent quindec test personoi. Iunai viroi, iunai virinoi, kiwi consumis hormonezza in contrau concipiloin, iunai virinoi cun lau natura ciclo, cae post virinoi. Al la test personoi estis montratai podulistoi cun vortoi la unua gruppo debis en memorigi ambau listoin. La dua gruppo same vidis ambau listoin, sed oni petis la test personoin forgessi la vortoin de la unua listo, cae memorteni nur la duan liston. Post iom da tempo oni testis la rememoron pri la lernitai vortoi. La resulto montris che la anoi de la gruppo kiu devis memorteni nur la duan liston, vere povis rememorigi nur buone tiom da vortoi el la unua listo, o la vortoin el la dua listo, kiu in ilia devis en memorigi. Anstata utio, ili povis retrovi a parte multa in vorto in la dua listo. Signife pli o la anoi de la unua gruppo, chiu ia devis en memorigi amba u listo in per tio che la dua gruppo raitis forgessi sen signifa in formo in ella unua listo en la labor memoro estis plida loco por povi en memorigi la vorto in de la dua listo clarigas la biologo tiu efico tamen montrigis nur ce iunai test personoi la virinoi en progressinta agio memortenis malgrao la peto forgesi, same multain vortoin el ambau listoi. Laula progresinta agio, la memora productivo shaine ne nur principe mal crescas, sed mal crescas la capablo celite forgesi sensignifain informoin. La filtrado de gravajoi cae ne gravajoi estas essenza por la lernado, diras la biologo cae neuroscientisto. Tiun capablon posedas aparte bone homoi ciui principe facile lernas. Cribrantai retoi en la cerbo, ciui elfiltras malgravain informoin, ce tio ludas rolon. Sed tiui retoi nenur estas influatai de la agio. En sia studajo, La scientistoi analisis ancau la efficon de sex hormonoi alla memor capablo. Estrogeno pribonigas principe la parol memoron, qui al virinoi estas consideratai lingve pli talentitai ol viroi. Ancora pli decida, versaine estas la hormono progesterono, quiu efficas recte sur la directatan forgesson. La mal altiginta nivelo de tiui sex hormonoi ce virinoi post la menopauso povus esti apud la agio grava factoro por memorteno cae forgesso. La sciencistoi el Salzburg volas nun pli detale esplori tion en pluai studoi.